Victime Pascali laudes, imolent Christiani, Agnus redemit oveis, Christus innocens patri, Reconcilia vit peccatores, Mors et vita ducelo, Conflixere mirando, mirando, dox vite mortuus pregnat vivus, dic nobis Maria, quid vidis tic in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis, et gloriam vidi resurgentis, Angelicos testes, sudarigum et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galileam. Scimus Christum surrexise, aportuis vere, tut nobis victor rex, miserere amen alleluia